الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الآتي إلى دار السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والأجل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوام أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat yang suci yang penuh dengan barokah ini, kami mengajak dan berpesan kepada para hadirin para jamaah Jumat khususnya kepada pribadi kami sendiri. Di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada, apapun situasi dan kondisinya. Marilah kita bersama-sama senantiasa terus menerus meningkatkan kualitas mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat tenaga menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan itulah, pasti kita akan merasakan ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan, dan pasti memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Yunus ayat 63, Al-Ladina amanu wa kamu yattakun Lahumul bushra fil khayatid dunya wa fil akhirah Juga berfirman di dalam surat Ar-Raqtu ayat 28 Al-Ladina amanu wa tatma'inu kulukum Bidhikdillah ala bidhikdillahi tatma'inul kulukum Allah subhanahu wa ta'ala berjanji secara khusus kepada masyarakat yang penduduknya sama iman dan bertakwa akan memberikan kehidupan yang makmur dalam semua aspek kehidupannya dan akan diberikan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi dan akan diberikan karyatun tayyibatun warabun ghafur itu kebersamaan kerukunan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan rahmat, nikmat dan ampunannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alayhim barakatun minas samaa'i wal ardh Hadirin ma'asyurah muslimin para jamaah jumlah yang dimuliakan Allah. Di dalam kesempatan khutbah ini kami sampaikan Arba'un minal salasi wa sa'ada di dunia wal akhirah. Ada empat hal yang bisa meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanut takullah wa betahu ilaihi wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Wahai sekalian orang-orang yang beriman Tidaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mencari jalan sebagai media berdekatan diri kepada Allah dan berjuang di jalannya. La'allakum tuflihun pasti dan pasti kalian menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sekaligus memberikan informasi dalam rangka untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan maka syarat mutlak harus memiliki empat hal yang pertama adalah alladzina amanu mempunyai keimanan yang kuat yang senantiasa ditingkatkan mutu keimanannya kemudian yang kedua wattakullah ketakwaan yang terus menerus ditingkatkan dan dilestarikan. Kemudian yang ketiga, wabatahu ilaihi wasilah. Melakukan amal-amal yang saleh sebagai media sarana dan wahana pendekatan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, wajah itu bisa berdiri. Semangat merah berjuang membela agama Allah di jalannya. Hadirin ma'asyiral muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Empat hal ini adalah merupakan syarat mutlak untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan baik itu di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mukminin ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون توجد آيات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون sungguh benar-benar orang-orang mukmin meraih kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat tapi dengan syarat harus melakukan amal-amal kebajikan. Di antaranya amal-amal kebajikan alladzihum fi salatihim khashu'un. Salatnya dilakukan dengan cara khusyuk dan khudu. Kemudian yang kedua, walladzihum anillahi wa'ridun. Ucapan perkataan sifat dan pikirannya selalu berguna berfaedah dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, wallahumahum lizzakati fa'ilun. Mengeluarkan zakat, menunaikan zakat ketika harta berdaya sudah mencapai syarat-syarat kewajiban zakat. Kemudian yang keempat, wallahumahum lizzurujuhu hadidun. Menjaga kehormatannya dijauhkan dari perbuatan faksa, mungkar dan perzinahan. Kemudian yang kelima, waladilahum li amanatihim wa ahdihim ra'un menjaga amanahnya dan yang keenam adalah menjaga perjanjiannya memenuhi janjiannya ketika ia sedang berjanji yang sudah disepakatinya kemudian yang ketujuh waladilahum ala salawatihim yuhafidun menjaga sholatnya dilaksanakan dengan sesuai syarat dan hukum dan etika-etika sholatnya. Mereka itulah ulaika umul warisun alladzina warisun al-firdausa gunfi wa khalutun mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan yaitu berupa mendapatkan surga firdaus disanalah sebagai tempat tinggal sepanjang zamannya. Hadirin ma'asyurah muslimin para jamaah Jum'at yang dimuliakan oleh Allah. Berkaitan dengan itu, teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu. Ada tujuh golongan manusia yang besok telah di akhirat mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama imamun adilun pemimpin yang adil kemudian yang kedua sabun nas'ab ibadah billah pemuda-pemuda yang tumbuh berkembang yang rajin dan tekun beribadah kemudian yang ketiga rajulun kawduhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas di dalam masjid. Kemudian yang keempat, rajulan tahabba fillah. Dua orang yang saling menyayangi, saling menghormati kebersamaan dan kerukunan, semuanya itu karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi sehingga ia kumpul bersama-sama ataupun berpisah keduanya itu semuanya adalah karena Allah kemudian yang kelima rajulun ta'abu imra'atun dhatu mansibun wa jamalin faqala inni akhafullah seorang laki-laki yang diajak, yang dirayu oleh orang wanita yang bangsawan, yang minyak, yang hartawan, yang cantik, butawan, dan jelita. untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh meluaskan hawa nafsunya tetapi orang laki-laki itu menolak rayuan orang wanita itu dengan ucapan inni akhafullah aku takut kepada Allah kemudian yang keenam rajulun tasabbat fi sadaqatin fa asbaha seseorang yang berinfak dan sedekah karena Allah sehingga ia dirahasiakan betul hatta la taklama sumalhu ma tuntuku yaminuhu sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu berapa jumlah yang telah diberikan oleh tangan kanannya kemudian yang ketujuh rajulun zakarallah kalian bapak berainah Seseorang yang selalu ingat dan bikin kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang sunyi dan sepi. Fahadat aynahu sampai meneteskan air mata membasahi tubuhnya. Tujuh golongan tersebut pantas mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keberuntungan karena ia bersemu di dalam hatinya dan di dalam perbuatannya adalah keimanan yang meningkat, ketakwaan yang selalu ditingkatkan dan selalu melaksanakan amal-amal kebajikan dan selalu berjuang menjuara membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada, marilah kita bersama-sama terus menerus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dan juga kita tingkatkan hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang muhsinin, menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang mukhlisin yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan sekian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم هؤلاء الذين ورد صائد المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha hatta tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrin bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatil qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشتائف والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعم يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر